Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Uvaženi slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu emisije Poezija sa stilom. Današnja je posvećena Đorđu Šćepoviću. Đorđe Šćepović, crnogorski je pjesnik i prozaista rođen 6. aprila 1983. u Titogradu. Zastupljen je u više zbornika i panorama poezije. Poezija mu je prevođena na engleski, mađarski i slovenački jezik – jedan je od osnivača i urednika časopisa za književnost i kulturu Skript. Živi u Podgorici. Dobitnik je prestižne nagrade za Azemović za knjigu priča Gozba. Djela. Knjige poezije Provincije spasa iz 2004. Molitva za Judu, također iz 2004. Para riječi o strahu iz 2005. Apostoli iz bloka A iz 2006. Tri put reci metropola i nahrani ptice slovima iz 2009. Dok crta hmapu svojih putovanja iz 2016. prije objave 2017. Zbirka poezije dok crtah mapu svojih putovanja pjesnika Đorđa Štjepovića pjeva o putovanjima lirskog subjekta po predijelima lične prošlosti, jezika i duha. Strukturno podijeljena u dvije veće cjeline, tumači i jezičanje. Ova knjiga poezije sadrži ukupno 25 pjesama, i to 12 u prvoj i 13 u drugoj cijelini. Riječ je o šestoj knjizi poezije Đorđa Šćepovića koja donosi dobru poeziju u trenutku kad u nas postoji čitav niz loših pjesnika i knjiga poezije, to jest kad postoji pjesnička hiperprodukcija. U ovoj knjizi poezije dobili smo pjesme koje u ovom trenutku prikazuju istinske mogućnosti i značajne manifestacije crnogorskog jezika i kulture. Treba pohvaliti rad nove izdavačke kuće Arto, čije je ovo drugo izdanje, a prvo u ediciji poezija. Ovakvim kvalitetnim prvim izdavačkim koracima ova podgorička kuća može sebe pozicionirati među rijetke crnogorske izdavače koji njeguju isključivo kvalitetnu literaturu. Samo književnost može da dopusti vertikalna i horizontalna šetanja po tekstovima civilizacije i čovjekove kulture. Naime, pjesma po kojoj je izbirka dobila naziv dok crtah mapu svojih putovanja neodoljivo podsjeća na početak putopisnog romana Sentimentalno putovanje Lorenza Sterna i na poglavlje Kaluđer. Upravo glas pjesnika iz Šćepovićeve poezije kao da je stihovao Sternovu prozu. Kao i Sternov junak, Šćepović je pjesnički subjekat na samome početku svoga putovanja donosi odluku da prosjaku ne da ni novčić. Svaka neljubazna rečica koju sam ukazao ugura se opet u moju maštu. Pomislih da nisam imao prava nad bednim Franjevcem nego da ga odbijem. I da je ta kazna bila dovoljna za razočaranog čoveka i bez dodataka oporih reči. Tek sam krenuo na put, pa ću se naučiti pameti tokom daljeg putovanja. Tako i ova pjesma koja se nalazi na početku zbirke naznačuje početak putovanja pjesničkog subjekta kroz poeziju i kroz riječi, a biblijski podtekst prisutan je u skoro svakoj pjesmi ove zbirke. Taj nam početak simbolično najavljuje pjesnika, onog kojeg zatičemo u programskom tekstu zbirke u pjesmi Jezičanje. Moj jezik je hrapav, izbrazdan i ružan. Moj jezik je galamđija, bogohulnik, nitko. Oko mojeg jezika se koplja lome, bojevi biju i padaju glave. Moj jezik je kušao sladoled i grožđe, najstarija vina, paundova slova, vukao se pločnicima, crtao fasade. U svakoj pjesmi javlja se pjesnik koji tvori sebe kroz riječi i stihove. On je tvorac, tvorac asketa. Rima i stihovi su svedeni, oštri i jasni. Pjesnik vjeruje u njih, ali je skeptičan u pogledu njihova dejstva. Moja su čuda, krivudava slova, od kojih neće progledati slijepi, od kojih neće prohodati hromi. U zbirci, dok crtah mapu svojih putovanja, pjeva snažan i oštar epski glas koji je smiren i ujednačen lirskom formom i stihom. Pjeva o stanjima duha i čovjekovoj patnji i prošlosti na profetski način. Pjeva o ljudskoj slabosti na načine na koji su to radili biblijski proroci. Bijah poprište mnogih bitaka vođenih u njegovo ime i bijah slab za njegove kušnje i bijah sin posrnuli u očevom glasu izgubljen, iako se odriče svoje profetske i evanđelske prirode. Pjesnik deklamuje svoju samoću u riječima i pjesmama i usamljeničku sudbinu poezije zbog kojeg ga neće nikad rulja linčovati i neće nositi komad drveta i vijenac od najboljeg trnja i njegovo će čelo ostati cijelo, netaknuto. Sudbina pjesnika u našem vremenu zaista jeste Don Kihotovska i usamljenička, zato što poezija i jeste u ovom trenutku u našem vremenu manje popularan rod, koji je manje popularan upravo iz razloga što se u njoj mogu pročitati najteže istine o nama samima i čovjekovoj sudbini. Česta je zabluda među čitalačkom publikom danas da je o poeziju lako pisati i još lakše čitati, tako se pjesnik u pjesmi Oporuka, razbijajući moderni mit o poeziji, pita koliko kilograma patnje nužno je za jednu valjanu strofu. I zaista, pjesnik zbirke o kojoj je riječ kao da je svaki stih izvlačio iz sobstvenog iskustva, iz patnje, iz stradanja i prenosio ga na papir, da je pepelom crtao mapu svojih putovanja unatrag onako kako su mu se događala, da je autor pjesme otkrivao nazad možemo zaključiti prateći dva datuma naznačena u tekstu. Decembar 2015. i novembar 2014. Kao i Borges, vjerujemo da vrijeme poezije opet dolazi, da će pjesnik i pisac opet biti pjevač, te da su za našu umjetnost, kulturu i jezik knjige, kao što je knjiga dok crtah mapu svojih putovanja, nasušni hljeb iz kojeg će buduće generacije saznavati o nama, o tome kakvi smo bili, kako smo govorili, što su naše patnje i naše radosti bile. I zato vjerujem da će u ovom ili nekom budućem vremenu ovakvu poeziju ljudi čitati i znati tačno ko smo bili mi koji danas živimo. Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Čitalac Čitalac sam u sjećanju, još odavno. Od časa kad su police osvojile zid. Moje oči uzmiču pred slovima. Pred bijesnom, podivljalom huntom davnih rukopisa. Mrtav je i onaj koji čita i onaj koji piše. Jednako mrtvi u zaboravljenim pasusima. Objavljujem rat još nenapisanom tekstu i mada sam ne uzmičem ni pedalj pred zlotvorom koji će platiti za sve moje snove. Čitalac drugi. I onda kada budem najomraženiji na ovome svijetu i kada moje knjige pretvore se u prah i kada moje ruke budu nemoćne za pokrete, i dalje će me čitati moja majka. Kasirka u prodavnici će stariti uvjerenju da sam bolji od Vitmena. Tako joj je rekla moja majka dok je kupovala hljeb. I nema razloga za sumnju. I onda kada moje knjige proguta slučajna vatra u podrumu biblioteke, i dalje će me čitati moja draga majka. Iako nikada nije naučila pismo. Tumači snova Aleksandru Radomanu Oni će objasniti naš tekst i naš će objasniti, onako usput. Našim demonima ne ime, našim utvarama nadima kod milja, a kako li će patnju našu zvati, koje li će ime strahu dati i beskraju naše. Ušetaće među naša slova odvažno i lako, dugim koracima. Slovo slagače će proizvesti u apostole olova, a onda nam satima govoriti o nama samima. Oni će objasniti pakao i šta je to tama i jednom će kriku naći kosmos čitav – i saopštiti ga onom koji sluša i koji će čuti. Izvještaj o nama. Tumači vatre, vatrom netaknuti. Ući će u naše knjige, u carstvo osame. Narušit će mir divnog utočišta. Tumači snova, objasnite me, dok iz jednog ništa tvorim drugo ništa. Poprište bijah poprište mnogih bitaka vođenih u njegovo ime. I bijah slab za njegove kušnje, i bijah sin posrnuli u očevom glasu izgubljen. Mitski ljudi Obilazeći tok mitske rijeke, koju ću nešto kasnije nazvati crvenom, uočavam sve svoje neznanje o smrtima koje su se dogodile u gradu Z, o truplima koja udaraju o stijene crvene vode – o vapajima zabrađenih žena uzetih na silu, s revolverom uperenim u stomak, o krvnicima koji su i tada, kao i danas, spokojni poput mladog šaolina sa planine Song. Jer naša kratka pamćenja njima garantuju duge živote i miran san. Rijeka se predavnom uzdiže do neba, mijenjajući se u čudovište, u rijeku ubicu, u saučesnika u gnusnim zlodjelima. Mitski narod i mitska rijeka. U nama vide pizde koje ljube bližnjeg svog. Paradoksos Ako je samo prvi među nama bezgrešno začet, onda smo svi mi ostali nastali iz grijeha, uključujući i 12 pratilaca prvog. Naše su majke bludnice, mada one su opštile s našim očevima, nije pošteno obilježiti žene, uzorne domaćice brižne majke i odane supruge koje nijesu oskrvnavile svetost braka i nijesu imale afere s duhovima, nijesu činile preljubu i kasnije je pravdale zavodljivim pričama. Ako je samo jedan od nas začet bez grijeha, kako to da svi ostali nijesu u milosti oca njegova i uživaju pravo na svete tajne? Paradoksos u slobodnom prevodu protiv očekivanja omiljena je figura evanđelista. I to je u redu. dok crtah mapu svojih putovanja. U ranom jutru, u zimskom kaputu i mukom u stomaku, u omiljenom kafeu ispijam prvu kafu. I po stolu prepunom pepeljara izdanja dnevnih novina pepelom crta mapu mojih putovanja unatrag. Prići će mi čovjek i ponuditi mršavu ruku i ponuditi izbrazdan otvoren dlan. Bez jednog izgovorenog slova, bez jednog glasa napisanog, o ne, neću staviti novčić u tu ruku. O ne, neću baciti novčić na taj dlan. Mogao bih naružiti njegovo lice, grimasom slabosti, grimasom uznemirene taštine. Nek ide u miru, sa srđbom na usnama. Nova revolucija Prilično je lako povesti revoluciju stoljećima kasnije. Ono što se odigralo ne proizvodi nove posljedice, ili proizvodi. I tuđi mesom jurišati na bajonete, ne mareći za ishod juriša, opovrgavati ili zagovarati razloge mrtvih ratnika i onih drugih također upokojenih. Oni se ne mogu braniti. Prilično je jednostavno oglušiti se o istine vremena koje je istorija zatvorila. Nije da bi neko mogao posvjedočiti i dokazati vašu laž, ali kudi kamo je teže svoj trbuh nataći na nož i viknuti revolucija – baš sada, s pravom ili bez. Uvaženi slušalci, čuli ste neke od stihova Đorđa Šćepovića. Time završavamo još jednu poeziju sa stilom koju Antena M realizuje u saradnji sa Ministarstvom kulture. Sljedećeg petka neki novi crnogorski autor i novi stihovi. Do tada pozdrav od Biljane Bakić, Ethema Mandića i Mirjane Dragaš. Sponzor emisije Zavod za učbenike i nastavna sredstva Podgorica, kao jedini izdavač učbenika za preškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno obrazovanje i vaspitanje, srednje opšte i srednje stručno obrazovanje i obrazovanje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama u Crnoj Gori, Zavod se trudi da kvalitetom opravda poziciju moderne izdavačke kuće jedne od najvažnijih u Crnoj Gori. Izdavačkom plodnošću zavod je pokazao profesionalnu svijest o tome da učbenici predstavljaju kulturnu osnovu jedne države, kao i to da oni postavljaju standarde intelektualnog rada. Sjedište zavoda je u Podgorici na adresi Novaka Miloševa 36. Kontakt telefon 020 230 413. Za sve dodatne informacije posjetite našu internet adresu www.zuns.me. Poezija sa stilom crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo.